السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الأحبة لو تكون حديثي ستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه وزاد الترمذي والنسائي المؤمن من أمنه الناس في في دمائهم وأموالهم وزاد البيهقي المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله maashara alahibba hadithi hii ni fupi ambao kwamba imekusanya maana ya matamshi matano au matamshi manne muhimu sana matamshi ambayo kwamba ndiyo mzunguko wa ukamilifu wa binadamu Mtume sallallahu alayhi wasallam amielezea haya mambo manne almuslim يعني الإسلام المؤمن يعني الإيمان المهاجر المجاهد haya matamshi manne matukufu ameelezea kwa maneno mafupi ambayo kwamba ni machache mtu kuyadhibiti yatakuwa yamemkusanyia maana yake makunjufu na uwanja wake mpana wa matendo sababu uwanja wa matendo wa matamshi haya manne ni maisha yako yote kwa hivyo ni uwanja mkunjufu sana wa matendo lakini mtume alayhi salatu wasalam amekufupishia katika matamshi machache asema kwenye lafzi ya kwanza lafzi ya Bukhari na Muslim almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi jambo la kwanza ni hilo muislamu mkamilifu ndio tafsiri ya hadithi muislamu mkamilifu yani ukiwa ukiwa unataka uislamu wako uwe ni uislamu mkamilifu tekeleza hili man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ni yule ambaye kwamba waislamu watasalimika kutokamana na ulimi wake na mkono wake ikiwa waislamu hawajasalimika na ulimi wako hawajasalimika na mkono wako basi jua uislamu wako ni mpungufu utakavyokuwa uislamu wako ni mpungufu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema almuslimu yani almuslimu alkamil man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi tuyazingatie vizuri haya maneno Mtume alayhi salatu wassalam akisema maneno yale maneno tayari ya kuna vidhibiti vyake lakini utauliza vipi yani kwani uislamu wote ni watu wakusalimika na mkono wako na ulimi wako peke yake hmm? lakini haya matamshi yako na ufasaha mkubwa ndani yake tuangalie upande huu haki ni aina mbili haki ni aina mbili haqu Allah wa haqu al-ibad ima ni haki ya Allah au ni haki ya waja طيب haki ya Allah mtume alayhi salatu wassalam ashatuelezea ah haqu Allah أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مwabudu msimshirikishe na chochote hiyo ndio haki ya Allah hapa hakuitaja na hiyo ndio daraja ya kwanza ya juu ya haki hakuna haki kubwa zaidi ya haki ya Allah kisha inayofuatia chini yake ni haki ya waja hapa ndio imetajwa man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi kwa nini atajihini astajili kwa sababu daiman mtu akiwa ataweza kutekeleza lile ambalo kwamba ni la juu taib bila shaka la chini atakuwa na ana uwezo nalo la chini atakuwa na nini ana uwezo nalo kwa hivyo akaashiria hili ambalo kwamba pengine watu watalighafilika nalo la nini la chini la juu ukilifanya wewe ukifika ngazi ya juu utaambiwa na ya chini pia umefanya nini umepita si ndio طيب akakuanzia na hii ya chini ambayo kwamba ni muhimu ifahamu na uiangalie kwa sababu ukiangalia ukitaka kupanda ngazi kwanza angalia ile ya kwanza uikanyage ndio ufike ya juu ukitaka kuruka ufiki kule طيب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده طيب hilo ni tazamo wa kwanza wa pili ni kuwa hadithi nyingine mtume alayhi salatu wassalam atuambia kuhusiana na masala kama hili jambo hili kuwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kwa sababu hili ndilo la kumfanya mtu aingie kwenye ukamilifu wa iman lile la haki ya Allah ndiyo asli ya iman msingi wa iman طيب ukiukosa huna iman kabisa wala uislamu huna kabisa kwa hivyo hadithi yazungumza ukamilifu, haizungumzi msingi, ndio maana hakuitaja kama tulivyoelezea mwanzo. Hizi hadithi zinazungumza ukamilifu wa haya matamshi manne. Taib, ndio maana hakuitaja ile, kwa sababu ile ndiyo msingi, ndiyo qaida ambao kwamba kila mtu afahamu kwa lazima upate msingi, ndio baada ya hapo uangalie ukamilifu. Taib, kwa hivyo hilo hakulitaja kwa sababu hili liko wazi ni jambo la msingi na hadithi yazungumza ukamilifu ukamilifu wa Uislamu kwa hivyo ndo maana hakuia sheria ndio yeye anasema hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi na bila shaka mtu katika anaojipendelea nafsi yake yeye anapendelea nafsi yake asifikwe na shari ya mwingine lidhalika mtu akimgusa na shari imma ya ulimi wake ama mkono wake atalalamika atashtakia kwa hivyo kama vile wewe wapendelea usiguswe na shari ya mwenzako sawa ya ulimi au ni ya ya, ya mkono basi vile vile mpendelee mwenzako hilo usimfikishie shari mwenzako kutoka kwenye ulimi wako au mkono wako taif hii ndiyo hadithi ya kwanza kuonesha kuwa baada ya kutekeleza msingi wa dini la bud upiganie kukamilisha uislamu wako upiganie kufanya nini kukamilisha uislamu wako ukimbilie kukamilisha uislamu wako طيب jambo la pili asema katika hadithi hii ya Bukhari na Muslim amalizia asema wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu mwenye kufanya hijra kiuhakika ni yupi ni yule ambaye kwamba amegura yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala huyo ndio aliyofanya hijra ya uhakika hii ndio hijra ya fardhu ain ni fardhu ain kwa kila muislamu haimwanguki hijra hini fi waqtin min alawqat wala fi halin min alahwal hakuna wakati utaambiwa hijra hini kwako si faradhi wala hakuna hali itakufika itakuwa hijra hini si faradhi la bud hijra hii ya kuambata katika kila wakati na kila hali wewe ugure aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana likatajwa hapa kwa sababu hili ndiyo zito zaidi taib ama la kugura kutoka mji wa kufur kuelekea kwenye mji wa Uislamu utakapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri au mji wa bid'a ukaenda kwenye mji ambao kwamba utapata kutekeleza sunna vizuri au mji wa maasiya ukaenda kwenye mji ambao kwamba utakuwa uki, ukifanya taa na wenye kufanya taa naam hii ni katika hijra lakini si fardhu ain wala si fardhi kwa kila hali bali kuna masharti yake mpaka yatimie ndio iwe ni wajibu طيب alafu pamoja na hivyo hili la sukumwa na msukumo wa hili la kwanza haiwezi kuingilika akilini udai kuwa wewe umetoka mji umekimbilia mji mwingine kwa sababu ya kukimbilia maasi ambayo kwamba maasi yale bado wayafanya maasi yale wewe wayafanya kisha sema mimi nimeyakimbia nimekimbia mji mwingine kukimbia yale maasi la umekwenda kupeleka yale maasi mji mwingine utakufa lidhalika la budda kwanza wewe uyagure yale maasi ndio mtume hapa alayhi salatu wassalam asema almuhajiru wa hakika man hajara ma naha Allahu anhu ni yule atakayeyagura aliyoyakataza Allah subhanahu وتعالى طيب فهو mbia ya hijra hijra hijra kwanza hijra ya maasiya la kushangaza wengi utawakuta wenye kunadi hijra utawapata kwenye hali za maasi ya Allahu almusta'an kwa nini kwa sababu hili jambo hawalijifahamu hawajalifahamu lile la kugura mji mpaka mji hukuambiwa ugure ule mji kwa sababu ya dhati ya ule mji la ni kwa sababu ya kugura maasiya leo hii ni wayafanya alafu almuhimu jambo la kugura ni jambo adhim lakini tujue kuna daraja mbili kuna daraja ni fardhi ain kwako haikuangukii kwa wakati wowote wala hali yoyote nayo ni kugura maasiya na kuna daraja inakuwa fardhi ain kwa wakati fulani kwa hali fulani peke yake nayo ni kugura mji hadi mji imetajwa kiurefu kwenye vitabu vya fiqh طيب hadithi hii hii katika riwaya ya Tirmidhi na An-Nasa'i wameongeza yani wamerawi lafdhi nyingine ya mtume katika hadithi hii kwa mtume alayhi salatu wasallam asema almu'minu man aminahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim tuzingatie sana haya matamshi almu'minu yani mu'min wa ukamilifu ni nani man aminahu an-nas طيب man aminahu an-nas watu watu huingia kafiri huingia muislamu watu huingia mtu wa taa huingia mtu wa maasi wote ni watu watu wa kuamini katika damu zao na mali yao hapo ukifikia hali hiyo utakuwa wewe ni muumini ama ikiwa wewe uko mahali watu wakikuona wahofia damu zao na mali yao jua imani yako ina pungufu na kasoro طيب kwa nini mtume alayhi salatu wasalam ataje jambo la al-amana al-amana uaminifu kwenye hili swali la imani maashara alahibba imani ikiingia kwenye moyo ikajaa kwenye moyo kiwiliwili viungo vyako vinatekeleza mujibu wa ile imani imani ikijaa kwenye moyo viungo vitatekeleza mujibu wa ile imani kwa sababu moyo ndiyo malik na viungo ni wamilikiwa wa moyo vinaenda vile moyo unavovipeleka ndio mtume alayhi salatu wasallam kwenye hadithi nyingine asema ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu jueni kuwa ndani ya mwili kuna kijinyama kikitengea hichi kijinyama mwili mzima utatengea yani mwili wako wote viungo vyako vyote vitakuwa vikifanya matendo mazuri na kikiharibika basi mwili mzima utaharibika bimaana viungo vitakuwa vikitenda matendo maovu alafu mtume asema mwisho ala wa hiya alqalb jueni kuwa kijinyama hicho ni moyo kwa hivyo iman inapoingia kwenye moyo ikajaa kwenye ule moyo basi bila shaka athari itaonekana kwenye nini kwenye viungo na miongoni mwa mambo makubwa na mujibat kubwa za iman ni al-amana al-amana mtu kuwa ni mwaminifu na kuwa watu wanamwamini kwenye mambo yao hili ni jambo kubwa katika mujibat za iman kiasi ya kuwa mpaka mtume sallam kwenye hadithi nyingine anasemaje la imana liman la amanata lahu hana iman yule ambaye kwamba hana uaminifu. Kwa hivyo kuonesha hili ni jambo kubwa sana, ndio maana hapa akalitaja almu'minu man aminahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim, na yule ambayo kwamba imani itakuwa imejaa kwenye moyo wake, imeingia ikatoa athari yake, akawa ni mwenye kutekeleza mujibu wa iman, bila shaka atakuwa muaminifu. Atakuwa muaminifu kwenye mali ya watu, atakuwa muaminifu kwenye haki za watu zote, na atakayekuwa vile watu watamjua kwa hilo watu wanakujua wewe vile ulivyo abadan mtume wa sallam asema antum shuhadaullahi fil ardh nyinyi mashahidi wa Allah kwenye ardhi bimaana sisi watu wakimsema fulani ni hivi ndivyo alivyo wamemuona vile wakamsema vile na daiman kama muislamu wataka wewe watu wakuone na mazuri chukueni mfano wa kisa cha Yusuf alipokuwa jela wale waliokuja kutaka kutabiriwa ndoto hawakuja tu kwa Yusuf kuna mambo yaliwafanya waje, uh, waje kwake wasiende kwa mwingine walikuwa wengi jela kwa nini waje kwa Yusuf ha? na wao wenyewe walisema jambo lililowafanya wao mujie Yusuf nini sema inna naraka minal muhsinin sisi tukuona wewe ni katika watenda mazuri ni katika watu wazuri kwa hivyo kama Muislamu budda watu wakuone mzuri. Si ujitangaze, acha watu wakuone. Kuwa mzuri utaonekanwa. Bila shaka iman iko na nur. Bila shaka utaonekanwa bila kujitangaza. Allah ameweka hawa watu ni mashahidi na watashuhudia. Kwa hivyo budda watu kama Muislamu wakutambue kwa uzuri kama Yusuf alayhi salam, inna naraka min almuhsin. Hakuambia njooni mimi ni mtu mwema, hata hakuambia kuwa mimi ni nabii nimepewa nabii, la wao wenyewe tu kumuona. Bila shaka hapa Qur'ani imetaja kwa uslubu wa nini, ikhtisar, lakini hii ni ibara ya kuonesha wazi vipi Yusuf aliyokiwafanyia vizuri wenzake jela, akiwasaidia, akiwatendea mazuri, akiwapumbaza, wenyewe wakahisi huyu ni mtu mzuri, huyu ni mtu wa ihsan. Hivyo ndio tunavyotakaniwa tuishi hivyo. kwa hivyo ukiwa ni mtu wa uaminifu watu watakujua na hilo na mtume wa sallama makkah alijulikana na hilo kwa sababu aliishi hivyo mpaka akaitwa as-sadiqul amin kwa hivyo na watu wakikujua na hilo wakikushuhudia na hilo hadha dalilun ala anna fi qalbika iman ndio mtume akasema almu'minu man aminahu an-nas طيب نعم لفظي يا nne na mwisho ni kwenye riwaya ya al-Baihaqi asema wal mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah, mujahid yule wa hakika ni yule aliyepigana vita na nafsi yake, aliyepigana jihadi na nafsi yake kuilazimisha utiifu kumtii Allah. Hii ndiyo jihad, huyu ndio mujahid wa hakika, wala tusifahamu kinyume. tusifahamu fahamu mankus haina maana kupinga jihadu saif abadan jihadu saif iko ina masharti yake taib ina vizuizi vyake ni mlango kamili kwenye vitabu vya fiqhi vinazungumziwa kitabu al-jihad na masharti yake mpaka yatimie nani lakini hapa kama kule tumezungumza hijra ile am ya fardhi ain ya kila mtu na hapa mtume azungumza jihad ambayo kama ni fardhi ain kwa kila mtu hii ndiyo kubwa na hii ndio msukumo wa ile nyingine طيب asema mtume sallama mujahidu man jahada nafsuhu ni yule aliyepigana na nafsi yake akaikandamiza akailazimisha ta'at Allah kumti Allah subhanahu wa ta'ala taa ya Allah ni kwenye vitu vitatu ukividhibiti sawa sawa utakuwa anta muti' lillah طيب ta'at Allah ni fi'lul ma'mur kufanya liyoamrishwa wa tarkil manhi na kuepuka yaliyokatazwa wasabri ala almaqdur na kusubiri yale yaliyokadiriwa na haya yote yataka subra mambo matatu kufanya taa yataka subra maashara alahibba ha wangapi ambao kwamba wanaona sala kama jabali kwao wangapi wanaona zaka kwao ni kama kumalizwa wa indahum malayin uluf lakini aona ah, kitoa tatoa vipi mimi itapungua ahisabu alladhi jamaa mala malan waaddada kazi yake hukusanya akifika jioni angalia au mwisho wa mwezi atumiwe ah, bank statement kwenye email ah zimezidi hazikupungua kwa hivyo hesabu yake ni kuzidi wangapi na wanazo na wangapi ambao kwamba chao cha mkononi lakini masha Allah ma yamurru yawm illa wa hum yu'tun kile kile kichache alichompa nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini tofauti ya huyu na huyu لأن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر طاعة الله يحتاج إلى الصبر وثواب مويو هوتاكي النفس يميل إلى الكسل في الطاعات kwenye kufanya moyo inamili kwenye ulemavu haitaki kutoa haitaki kusali haitaki haitaki haitaki lakini kuna wengine huwa wao ni wenye kuiabudu ile nafsi yao na kuna wengine ni wenye kuikandamiza nafsi yao kuiabudu nafsi yao ndio raha kama alivyosema Allah afaraaita alladhi ittakhadha ilahahu hawahu afanya mwabudiwa wake ndini ni hawaya nafsi yake huisikiza kwa kila jambo lakini kuna mwingine huikandamiza na huyo usione amefikia vile vile ni sabr mpaka kufikia kuweza kuikandamiza nini nafsi yake yahitaji ila sabr vile vile kuepuka iliyokatazwa yataka sabr kwa sababu ukiyachunguza iliyokatazwa yote ni ladha ladhat ni maladhat ni mambo ya tamu tamu iliyokatazwa kama vile yaliyoamrishwa mambo mazito yaliyokatazwa ni mambo ya starehe lazima kuwacha starehe uikandamize nafsi usubiri kwa nini inna nafsa la amaratun bisu Allah amejalia nafsi ni yenye kuamrisha sana maovu amara sighat mubalagha si kuamrisha tu sana haina maana ukikandamiza sahihi baada ya dakika tano itanya la la la la hapo hapo na wewe lazima ukae hapo hapo lazima ukae hapo ndio jihad daim ah mpaka kuingia kaburi ndio jihad ya nafsi ndio mtume akahitaja hapa kwa kuwa hii ndio jihad kamili ma sio yote anayesimama na hii maashara alahibba sio yote ni jambo zito sana illa man waffaqahu Allah nasallallahu at-tawfiq ala kulli hal jambo la tatu ni jambo la nini kusubiri katika nini katika mambo ya qadar uliokadiriwa misiba iliyokushukia طيب yataka subra na mtu kujizoezesha jambo hili si jambo la mchezo wala subra tusidhani ni vile tunavyoiona sisi ah ukafanya ya kufanya kisha tasubiri bwana tafanyaje alhamdulillah ala kulli hal baada ya kufanya yote yale la mtume sallallahu asemaje subra ni wakati gani inda sadmati alula ile ndio subra inayotakaniwa عند الصدمة الأولى طيب هي اللي صبر المتكلم أما بعد صدمة الأولى وشهريب ألف الحمد لله على كل حال <laughs> هي صبر أبدا هي هي تني هي صبر ابن القيم رحمه الله تعالى متاجة سما صبر أي نبي أسمى ويه شكلي شكلي جنبه هنا من ابن القيم يا سيدي سانا كرجع خجي صبر إن شاء الله أسمى وكذبيتي هايا يتكبتيه مورال فيبي kata yaqin kuwa kila mtu lazima asubiri musiba ukishuka hakuna mtu atasubiri kila mtu atasubiri kwa sababu gani hakuna anaweza kuondoa wale msiba hivyo ukifiliwa waweza kwenda juu chini mpaka ukamregesha yule aliyekufa mwisho tasalima خلاص utafanya nini sasa hivyo ukipata hasara mali yakiharibika waweza kufanya juu chini ukarikava yale mali ikawa hayakuharibika tena yashaharibika kwa hivyo hili liweke kwenye moyo, kwa kuwa kila anayesibiwa lazima atasubiri apende aize, lakini subra ziko aina mbili, sabrul kiram wa sabrul liam. Sabrul kiram ni wale ambao kwamba wakipatwa tu pale pale, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sawa ni kwenye mali au nafsi au chochote kile, akifikwa tu alhamdulillah ala kulli hal na hii yataka nini mtu kujizoezesha mambo hayawi tu hivi hivi maashara alahibba yataka kujizoezesha na kuzoezesha watoto mtu huanza na ule msiba mdogo tu ambao kwamba kidogo uweza kuvumilia ndungwa na mwiba alhamdulillah ha? mpaka itafikia wakati mwiba ukikudunga umsikii tena ah, ha, haitoki hiyo utoka alhamdulillah hadha watoto wakuuzwa na haya watainukia na sabra yale madogo madogo madogo madogo mpaka makubwa baadaye yakiwafika utashangaa kwake limekuwa ni kama jambo dogo sababu ashazoea la budda kuzoeza mtume asemaje waman yatasabbar ايش معنى يتصبر انا anajizoezesha كسبيري يصبره الله الله atamwafikia كني كسبيري طيب لابد هي ndio sabru الكرام اللي ya kwanza ukifikwa tu inda sadmati alula طيب yule mwingine ambaye kwa kwanza atalalamika atapiga misonyo ata ataudhika atakasirika mwisho atasubiri kwa sababu mwisho nkunyoshea tu qadari ya Allah lazima itakuwa vile vile alivyopanga Allah huwezi kuiinua mwisho utanyosha shingo lakini hii sasa yaitwa sabru liam subira ya mapite sijui kama mjua maneno pite ama vipi almuhim mtu laim kinyume cha mtu karim kinyume cha mtu karim طيب maashara alahibba haya mambo matatu yataka nini yataka sabr haya mambo matatu yataka sabr na hii ndiyo jihad kwa sababu sabr nini ni vita kukandamiza ile nafsi nafsi kama kuna kitu nafsi yachukia ni sabr nafsi utakalikifika kitu tumanzo ipige kelele itoe pumzi ha ndio ipumua shatoa pumzi ha wewe la ikandamiza na hizo pumzi zikae hapo hapo kwa hivyo bila shaka kitu kama chataka kutoa pumzi na wewe wazuilia ile pumzi uonaje hivyo ni vita vya kuisha ama vya kudumu ha vya kudumu kwa sababu ukiachilia pumzi itatoka kwa hivyo hadha huwa jihad daim na nafsi yako mpaka kuingia kaburini kwenye taa waikandamiza kwenye maasi waizuilia kwenye msiba waizuilia vile vile isubiri na iridhike na radhi na, na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno manne atakayesalimika waislamu wakasalimika kutokamana na mkono wake na ulimi wake watu wakamwamini kwenye damu zao na mali yao taib akawa ni mwenye kugura maasi akawa ni mwenye kupigana jihad na nafsi yake katika kumtii Allah katika maamrisho yake na makatazo yake na kwenye kadari aliyoteremsha Allah basi huyu amekusanya khaira ya dunia wal akhirah hajaacha khaira ya duniani wala ya akhirah isipokuwa Allah amemkusanyia haya mambo manne akiyadhibiti kwa kadri ya vile tulivyoelezea kiufupi nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yuallimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم